I sada kada vidimo one koji su se pokajali od toga i konačno pameti došli i kada se analizira kakva je to pogrešna ideja bila onda na kraju krajeva ispadne smiješno. Za čovjek može za sebe tvrditi da je vjernik, da je muvahid, a da slijedi ideju koja u svojoj definiciji kaže da se bori protiv vjere u totalitetu. Znači, jednostavno vjeru ne dozvoljava nikako. To je u stvari vjera. Nije se šta promijenilo? Jeste. Puno se toga promijenilo. Iblis koji je tada ponudio ideju komunizma. Danas se samo promijenilo ime i prezime nove zabude. Ili novih zabuda. Pa iz jednog pakovanja prebacuje ljude u druga pakovanja. I ljudi se bore, i ljudi se žrtvuju, i ljudi ovaj jedan jedini život od koga na ove svijetu imaju, to jeste ovu jedinu priliku za koju će dobro pitani biti, troše i doće se svog gospodara, ako takvi putem nastane vjerovatno kao nevjernici, jer se obožavali nešto drugo mimo Allaha te bareke wa ta'ala, ili su htjeli da uspu jedan dio vjere, a drugi ostave. Prije se vjera pravila je u četiri zida, a sad kao malo popustili pa kažu Bogu Božije, a staremu staremu. Biva u četiri zida, tu se vode malo o Bogu, to jeste o vjeri pričati, ali u sistemima, u životu, tu se ne smije nije ako Bog da kazat, inšalma, kamoli, nešto drugo, osim toga. A ljudi svi tvrde da je Allah stvorite, pa čak i mušnici. Kada ju pita što je stvorio nebesa i zemlju, kažu Allah. Pa kod se onda opećete? Zašto se Allahu ne pokorite? Zašto kažete da je Allah stvorio a da nije uredio. Znači Allah zna stvoriti, a ne zna sistem urediti, pa trebamo mi. Sladići, ukoliko li samo da ima taj čovjek niskim, koji je stvoren sladićem, treba on da smisli sistem življenja na ovom svijetu. I da natjera sva stvorenja oko njega, da se tome pominuju i da po tom sistemu žive. To je direktan rad sa Allahom Tebareke wa ta'ala. Kao što ljudi nemaju upliva i ne mogu mušicu stvoriti, a bez ta mušica šta? Proguća, ne mogu je natjerati da to vrati. Slab je i onaj koji traži, onaj od koga se traži. Pa kako onda može čovjek da se petlja u Allahu stvar, a to je sistem, zakon, koga je Allah subhanahu wa ta'ala postavio na zemlji, da mu se ljude pokore i da po tom sistemu koji ne trpi dopune i koji ne trpi proglašavanje zakona nevredećim ili nevažećim, nego je sistem, zna se žive fi hamdillah, nema promjene u Allahov sistem. Allahov sistem, Allahov šerijat, Allahov zakon je predvidio sva stanja u koga mogu doći stvorenja njegova. I samo se tome treba povinovati i po tome treba živjeti. Kako ljude razumijeti da je na sebi nova zabluda, Evo sada 46 franki nekakvi. Ko to poziva Allahu? Nekakvi. Ko to poziva Allahu? Šta hoće sati? Kuda vode ovaj izgubljeni narod? Kakav je to hajr kada bi bilo dozvoljeno u tolikom broju Pa oni kao divlje životinje raspršavaju ovaj narod i jedu ga. A kako li kada znamo da se Allahovom zakonu moramo povinovati i njemu pozivati i na tom putu se ničijeg prikora ne bojati, onda nam je potpuno jasno koja je nova zakona u novom pakovanju na sceni. još pod parolom kako će doći sa promjenama, kako će donijeti bolje sutra čovjeku, a sebi ništa nisu bolje sutra priuštili u duhovnom pogledu. Pa kako se sačuvati od ovih zabluda? Jer onome sistemu komunizmu, kada bi pravili analize u u ovo sada vrijeme, za one ljude i ono vrijeme, našli bi da možda par stotina ljudi u Bosni, ako ih možemo nazvati intelektualaca ili napredni ljudi, nisu bili članovi partije. I pokoja nena i dedo sa sela, jer oni nisu ni znali šta je to. Nima je partija uzimala šta je tijela i to zvala dobrovoljnim prilogom dođe i uzme ti najbolju kravu iz štale. Znači, par stotina ljudi je sačuvalo se da ne upadne u taj širk i tu zabudu. A mnogi ostali su tu tumačeni kako se to mora. Ako želiš biti napredan i želiš ići sa vremenom, druge ti nema. Moraš šansku križicu imati. I u partiji biti i po partijskom sistemu ideologiji živjeti. Danas je isto tako iskušenje veliko. Svi imaju lijepe osmijehe i zube kada se uslikaju. Svi zovu, hodi ovamo, meni dođi. Kako se oduprijeti tim svim zabudama, pozivati Allahu i vjeri i Allahovu šerijatu, i čistoći ovoga puta koji nema potrebe osim da se protumači ljudima i objasni da se ljudi ne boje vjere, a zovu se muslimani. Znate li da se muslimani više boje šerijata nego nevjernici? Nevjernici kada dođe 5 do 12 i ponudimo im šerijat, ako neće u islam, hoće u džiziju. To je historija pokazala. Znači, hoće šrijetski ustav da vlada. A muslimani koji se zovu muslimani, kada im kaže šrijat, onda se dobro prepadnu i svoje sjene i s tim sjede. Znaš o čemu ti to pričaš? Znaš ti s tim mi živimo? Znaš ti gdje se mi na geografiji nalazimo? I počnu oni kompleksi manje vrijednosti moleći Allaha te barake o ta'ala da nas toga svega sačuva. Nema druge metode osim ljude prepadati takvalukom. Govoriti im bojte se Allaha želešanu kuda to idete? Kuda sebe i druge vodite? Jer mi sultana nemamo. Mi ne možemo. I to je jedno od najvećih zabuda ove nove budaleštine, ideologije. Ima pravo svak da radi šta hoće. Narod sudi, tako kažu, u načelima demokratije. Narod je taj koji propisiva sloboda govora, sloboda oblačenja, sloboda i življavanja. Bez obzira da se to suprostavlja prirodnim zakonima koje Allah te barek evo dala postavio. I zbog toga, dok muslimani ne budu jaki, pa da mogu pokazati u pravom smislu šta je šerijat i islam, ostaje im da i sebi i drugima kažu bojte se Allaha Želešanuhu. O ljudi, bojte se Allaha Želešanuhu. Znajte da Allahu ne možete umaći. I zato nam je cilj da govorimo i nastavljamo ovim našim serijalom govoreći o takvaluku ne bi li to srce koje treba da bude bogobojazno, se bi postavilo jedno pitanje šta ja hoću u svom životu ako hoću Allah i onaj svijet onda mi niko na put ne može stati i onda nije sve ravno domora ali ako hoću ove dunjalučke ukrase izazove onda ću prodati i zadnji atom vjere da bi do toga došao. Evo nas u suri Merijem. A prošli put smo kazali da smo preskočili suru El Isra i suru El Kehf u kojima nema riječ ni u glavu ni u imenici. Riječ takva. Sura Merijem koja govori sama po sebi o Merijemi radijallahu ta'ala anha, govori o poslaniku Isao alaih salatu wassalam, govori o toj Allahovoj moći, kako Allah te barake wa ta'ala vrši stvaranje. Pa u ovom slučaju vidimo da stvara čovjeka bez oca. Allahovom dozvolom, I to može jedino Allah subhanahu wa ta'ala. I zato mi obožavamo onoga koji sve može. Onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Ova bejnehuma i sve što je između toga. Da bi čovjek shvatio i svome se gospodaru pokorio. Kaže uzvišeni pa innema jesernahu bilisani kjeri tu vešćine bihi mutatim. وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ Kaže, mi smo Kur'an. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكِ Mi smo ga učinili na tvom jeziku. Tako se može prevesti. Učinili smo ga lahkim na tvom jeziku. لِتُبَشِرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ Da bi radosnu vijest ti donio bogopojaznima. Onima koji se Allaha bojeju i koji se grijeha klonu. A i je neposlušni opomenu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala objavio Koran na jasnom arapskom jeziku i on je govor i on je lagahan za izgovaranje. Ona kad je sedna Kur'an ili zikr, fa hel min muddekir, mi smo Kur'an učinili lahkim za izgovaranje. Pa ima li onoga ko bi povuku primio. Pa zbog toga trebamo Kur'an citirati. Jer mi, draga moja braćo i cijenjene sestre, nemamo još uvijek svijest o šta je to nama Allah dao. Musavu alaih sallatu wasallam Allah dao šta? i sa njim Musa razna čuda vidio. I Savu alaih sallam dao ilač i Isa alaih sallatu wasallam noge od raznih bolesti Allahovom dozvolom izliječio. Dao Salihu devu koja je ipred bila čitavom narodu, a nama dao Kur'an. To je najveća muđiza od 200 muđiza koje je dobio naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I zato te vidi da svi ljudi govore. Govori ona na 60 minuta laže i petlja. Govore svaki dan i na vijestima i na kulturnim, nekulturnim emisijama. Svi govori. I vidite da svačiji govor ostavlja traga. Nekoga je zaplijenio. Nekoga je u svoju ideju umukao. Pa govori ti Kur'anom. Jer Kur'an ostavlja ljude bez teksta. Vidjet ćeš kako bolesni padaju u nesvijest. Kako nevijenici začepljaju svoje uši. Ne mogu da slušaju Allahov govor. Vidjet ćeš kako se ohole pred Kur'anom, a vidjet ćeš bojazni kako obaraju svoje poglede i kako mijenjuju svoje boje i kako iz skrušenosti slušanja Kur'ana to im iman povećava i svoga gospodara se sjećaju i suze pred Allahom te barek evo ta'ala mnogi liju. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha u 132. ajetu obraća se svima nama. Svako ima u svojoj porodci hilafet. Ako nema, morao bi ga uspostaviti. I tu imaju neke norme koje ne mogu biti nimalo mlake i blage. Moraju biti stabilne da se ne bi dovele u pitanje kao što je obaveza namaza, Pa zato Allah tebareke wa ta'ala kaže وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ مَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى Naredi čeljadi svojoj namaz da obavljaju. Naredi. Nemoj sa njima ono lijepo bilo. Naredi. Ti si tu halifa. Moraš naređivati ta naredba počini. Kako kaže poslanik Ali Salatu Vosramu. مروا أبناءكم بالصلاة وهم سبع سنين واضربوهم في العاشر وفرقوهم في المباجع Naredite svojoj djeci, naredite. Šta dijete u sedam godina? Kako ona razumije naredbe? Uče to ovo toko se stalno bude ponavljalo. Naredi svojoj djeci namaz. A oni u sedam godina. U desetoj godini šibajte za namaz. I razdvajajte muško i žensko iz postelje da bi se ova naredba shvatila i da bi ostala, znači, institucija namaza nedirnuta, danas muslimani se zovu muslimanima, a većina i ne klanja. La haula vola kuvata illa billa. Zadnja karika koja je bila u vezi sa Allahom te barake votala i ona je pukla. I zato vidimo ovaj holokaus i ovaj nered oko nas i oko naši čaršija i u našim mahalama neredi koji se više ne mogu opisati i zato Kur'an kaže naredi svojoj čeljadi namaz i ustraju tome. Može neko da se poljulja, pa moraju naredni biti stroge. A šta ljude odvraća od toga da ne budu strogi? Zašto popuštamo u pogledu namaza? Zašto mušnike držimo u svojim kućama? I onda tumačimo da je krahati din, kako nema kristile u vjeru. Pa nema ako ti vlah dođe i dozvoliš mu da uđe u kuću i dadneš mu sigurnost, njega ne smiješ po našem dinu na da klanja. Ali proglasi onda svog sina vlahom, nebjednikom, pa ćemo vidjeti onda šta se da uraditi. Može li on boraviti sa tebom pod istim krovom? ili ga se moraš odreći. Ko je halifa tu? Ne mogu dvojica biti. Ne može biti mu'min i nevijeni halife. Ne mogu dva mu'mina biti halife, jedan mora nestati. Pa zbog toga Kur'an naređuje ozbiljnost. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَصْتَبِعْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ Ovo je jako bitno. Ne tražimo od tebe se sam hraniš. Nahnu nerzukuk. Ljudi kažu mi moramo raditi. Mi moramo za imetkom ići. Nema ja vremena govoriti svoje djeci. Šta ću ja? Mene je uzeo tamo posao. Ja sam morao da penzije raditi. Ti tamo zarađivao za zadnicu, a u kući ti se nevjernici odgajali. Ostavili din zbog toga što si dao prioritet ili počeo se da sumljaš ono što ne može nikako pravi jer da sumlja. A to je, na je određena, ti treba da kreneš za njom. Ali kao što ti je smrt određena, ne ideš prema smrti često, bježiš od nje, ona te uhvati. I ne može čovjek pobjeći nikako. Ona te opet nađe. Pa bježi od Dunjaluka bukvalno, pa ćeš vidjeti da Dunjaluk leti za tebom. Nađe te često, ne možeš da se oduprijeti nikako, jer ti živiš na Dunjaluku i u risku, koga Allah te barake u atala prosuo svojim robojima. A da ustaneš, zdrav, kako kaže poslanik Ali Saratu Osaran, i siguran, imaš rane kutu i jeumin, imaš rane dva obroka, kao da ti je sav dunjaluk stavljen pred tebe, pa ti si najbogatiji čovjek na dunjaluku, dva obroka da imaš svoje kući. A ne, dvije hiljede obroka. Danas je tako u prevodu. I ovo je skromno ako nađemo ovakve ljude. I zbog toga onda dovedemo namaz i vjeru pitanje, La haula wa la kuvata illa billah. Wa la akibatu li takva. A ko bude držao do namaza? I ko se bude čuvao dunjavu kada ga ne zavede? Al akibatu li takva. Završica pripada bogobojasnima. I zato je takvalu, draga moja braća, blagodat na ovom svijetu. Da se čovjek odvoji Pa vi znate slučajeve koji su, za, šta je to Jusuf ali sratu osram, sprečilo? Pa on je izbjeglica, on je muhađir, on je gladan, žedan. On se odjedno našao u dvorcu izobilja. Nije robkinja tamo neka bila koja je čistila dvorac, pa ga ona na grije navodila, nego kraljeva žena. Šta ga je natjerovo da se odupre svemu tome? i da pokaže bogobojaznost i da pokaže din. Šta je natjela onoga dječaka kako vidiš ima muslim? Da odgurne svoju rodicu kada mu je rekla boj se Allah, hoćeš mi to moju čast uzeti. To je taj takvaluk. To je aparat koji svako mora ugraditi svoje srce. Bypass koji će kontrolirati čovjeka da čovjek ne ode u ono što je Allah zabranio. I zato je definicija takove da se izgradi ograda između tebe i onoga što je Allah Želešanu zabranio. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anbiya poslanici i zaslanici kaže sljedeće وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ Kaže mi smo Musa i Harunu dali Teurat i svjetlo i pouku za one koji budu bogobojazni. Znači svaki narod, pa i narodi prije nas, takvaluk, Tevrat je preporučivao takvaluk, Inđir je preporučivao takvaluk, Zebur je preporučivao takvaluk. Svaka Allahova objava je tražila od ljudi da budu bogobojazni i iz tih knjiga i ti uputa je zračilo svjetlo takvaluka da bi ljudi oplemeni bili i da bi Allah subhanahu wa ta'ala ispravno obožavali. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajetu sure al Hajj. Evo nam Hajja još za mjeseci i dva dana. Počinje sa jednim zastrašujućim upozorenjem. Obraća se Allah subhanahu wa ta'ala ljudima jer će svi ljudi na sudnjeme danu doći. Niko neće izostati. I svi će izgledati kao pijani, a oni nisu pijani, nego je to Allahova kazna žestoka. I u raznim oblicima od straha izgledati. Jedni pijani, drugi sjedi. Žele pobacirati svoj plod. Samo kada vide strah i stanje sudnjega dana. I zato uzvišeni kaže, ja eyuhannas, utaku rabbakum inne zelzelete saati šejuna adim. O ljudi, bojte se vaše gospodara. Znajte da je potres unjega dana veliki događaj. Znači, taj događaj, taj dan po svojoj, po svom opisu i svom izgledu je strah. I zato Allah te barak je ovo preti tim danom i upozorava ljude da se boje svoga gospodara. A kada je pravio peticiju i pitao ljude, ko je tebe stvorio? Jesi li ti možda od majmu nekobi? Kakav majmu bolan? Mene Allah stvorio. Zašto nisi Allah pokoran? Pa znaš ovo vrijeme, pa znaš, nemam vremena, pa znaš, ovaj, e, ja sam dao hatmu islamu i tako dalje. Jeste, vidi se na tebi da si ti dao hatmu islamu, vidi se to bolan. Ti si zapečetio sa svojim islamom. A ti treba da živiš po islamu i da smrt islama bude tvoj pečat. Da umreš sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i na takav način uđeš u obećanu kuću spasa koju Allah te barek evo tada pripremio za svoje iskane robove. A kulu kao li hada ostavila li u lepom ostavu peruru. Innamu huva do prvore. الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Kada pogledamo, draga moja braća, ljude koji se ne drže dina i koji su daleko od Allahova puta, vidjet ćemo da su u raznim čudnim stanjima. Kao da su se nebesa spali. Ili kao, kao da su i ptice rašupale. Ili kao da i vjetar nosa sad tamo, sad vamo. Iskupljeni ljudi u vremenu i prostoru. Glumine kakvu kulturu. A oni su kulturi davno džanazu klanjali. Jedino su bogobojazni i oni koji ne čine Allahu subhanahu wa ta'ala širk i oni u čijima srcima je bogobojaznost to su normalni ljudi koji zemljom vode stanite nekada ovako nemojte stajati na put jer je to mekru da ometaš prolaz i cirkulaciju ljudi ali stani negdje u čošak pa posmatraj ljude pa pravi poređenje džamijskog goluba, iako se džamijski golubi često danas neki u oko, neki u noge, neki u kriva sakati, jedva zaju da se dovuku do džamija, kamo li da doprte lijepo, a da sporo onda idu iz džamija, pa ćeš vidjeti veliku razliku. A zamisli onda kada bi pravio razliku između pravi Allahovi jevlija, mutepija, i ovoga šljama koji izjaziva Allahu te bareke wa ta'ala sržbu, vidio bi drastičnu razliku. Upravo Allah subhanahu wa ta'ala u 31. 32. ajetu sura Al-Hajj opisiva one koji su čiste vjere daleko od širka i one koji su upali u širk i na kraju opisiva one koji drže do Allahu i propisa i ne daju da se Allahove svetinje i Allahove granice koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio, ne daju da se one skrnave. Pa kaže uzvišeni, hunefa alilahi, gajra mušrikina bihi, u obe yušrik billahi fa keannama, hara minne sema, تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كاش uzvišeni Budite iskreni. Hunefa alillahi gajre mušrikin. Budite čiste vjere u Allaha tabareke wa ta'ala. A ne pripisujte njemu subhanahu wa ta'ala druga. A onaj ko bude mušrik, ko bude pripisivao Allahu subhanahu wa ta'ala druga, on je kao onaj koji je pao sa nebesa ili su ga ptice rastrgale. Ili onaj koji ga vjetar, koga vjetar nosi u nepoznatom pravcu. Eto toliko kaže Allah Đelešanu. Pa ko, pa ko poštuje? Ko poštuje Allahove granice? Zalike vo meju adzir ša'arilla. A onaj ili taj koji poštuje Allahove granice fe innahanin takvar kulub. Ko takvog je srce puno takvaluka. To je to čisto srce koje je daleko širka. Koje je daleko od neprirodni stanja u kome se danas ljudi, kao smo malo prije kazali, nalazi. On drži do Allahovih granica. Ne ide u sumljivo, a kamoli u jasan haram. Danas ljude vidimo, ide u jasan haram. Ali kažu, mora se. Pa ko te goni u kamatu? Ko te goni u alkohol? Ko te goni u, u zinalu? Ima li to neka veća sila koja te gura u to? Zad nisu šeitanske spletke slabe? spletke slabe? ali je problem srca. U tom srcu nema takvaluka, nema bogobojaznosti i onda šta se dešava? Ovi, ova stanja, nosite vjetar kuda on hoće. Razvijedate okolina i ove, ove ptice na dvije noge u ljudskom domenu koje su zatrovane svim zaraznim bolestima i žele i tebe i tvoje tijelo i tvoje srce da rašaputaju i tako te od Allahova puta odrate. Zato, draga moja braćo, moramo biti od onih koji su bogobojazni i ovo je bila oporuka svih poslanika i evo nam ajeta 23. u suri Al-Mu'minun u kome Nuh alaih salatu wasalam se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala A prije toga poziva svoj narod da obožavaju Allaha tebareke wa ta'ala i da budu i da budu bogobojazni. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ I mi smo poslali Nuh alaih salatu wasalam njegovu narodu. On je govorio narode moj, samo Allaha obožavajte. Vi drugog Boga osim Allaha nemate. Hoćete li bogobojazni biti? Me fumul muhalefe. Znači, ako neko hoće da ne bude mušlik, ako neko hoće da bude bogobojazan, nema mu druge nego da obožava Allaha Đelešanu i da njegov tevhid ne bude pomiješan i sa čim drugim. U protivnom, imat ćemo ovo danas što imamo na pozornici. Milijardu i kusur muslimana, pod navodnim znacima, koji su kao pjena na vodi, ili na moru, okupili se nevjernici oko njih da ih pojedu za doručak, ručak ili večeru. Zbog čega je to tako? Zato što su oni obmanuti. Oni imaju visoko mišljenje o sebi da su veliki muslimani. Znači mi imamo visoko mišljenje o sebi da smo veliki muslimani. Međutim, kada se stavimo na rengen, onda ćemo vidjeti ako nema širkijata kod nas, Ako nema novotarija kod nas, ako nema velikih grijeha kod nas, onda ima hubbu dunja u kerahijetu meut, ima vehn, ima ljubav prema dunjalu koja preziranje smrti.